บุ๊กทูสามสิบทรนต์ทรนต์ที่ร้านอาหารสอง au restaurant deux au restaurant deux ขอน้ำแอปเปิลค่ะ Un jus de pomme, s'il vous plaît. Un jus de pomme, s'il vous plaît. Une limonade, s'il vous plaît. Une limonade, s'il vous plaît. Un jus de tomate, s'il vous plaît. Un jus de tomate, s'il vous plaît. ดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะ j'aimerais un verre de vin rouge, J'aimerais un verre de vin rouge. ดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะ j'aimerais un verre de vin blanc, J'aimerais un verre de vin blanc. ดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ J'aimerais une bouteille de champagne. J'aimerais une bouteille de champagne. Aimes-tu le poisson Aimes-tu le poisson Aimes-tu le bœuf Aimes-tu le bœuf aimes-tu le porc, Aimes-tu le porc ดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ je désirerais un plat sans viande. Je désirerais un plat sans viande. ดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุด Je désirerais un plat de légumes. Je désirerais un plat de légumes. ดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะ Voulez-vous du riz en accompagnement Voulez-vous du riz en accompagnement คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะ Voulez-vous des nouilles en accompagnement Voulez-vous des nouilles en accompagnement คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะ Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement รสชาติไม่อร่อย Ça ne me plaît pas.